Εδώ ε, το τα ε, είναι το του αν σκάλα δεν είμαστε στα βαλμουδράς, η ούτυχα του κασι κασί-κασί, για να λύσει που στην Μετά κατά του του να ήθελα να πει περιοχή σε ένα με τα bueno, arratsaldean eh pose pose ematen ez dakit. Eh, egal ingo balu pentsatu genuke bila bat izabetela hemen, baina eh, egal liderra iten du nez. ez Bueno, eh, eh, zer muinik eh, eh, enkargu bat izan zan, eh, bueno, pro, proiektu bat, hau sortu zen pixka bat, Telizio Espainolak nahi zuen eta hasi nahi zuen euskeraz, euskeraz, katalanez, eta eta gero zure egiten. Eta orain telizio espainola, bueno, oinarri duen politika baten barruan, hori egin nahi zuen eta bestalde batetik zinea sustatzeko e, dira pixka bat, e, produktorak eutxiko dituen e, ba, ba, produktzioak, ez eh? batean produktora bizian izateko behar dituzte e, lanak eduki eta denbora guztian e, ezin dute bizi pelikula bat bihurtetik behin eginda eta produktora bizitzeko modu bat e, zea egitea da. Ti mugiak egitea eta gainera zinetik oso gertu dagoen bueno, ba, formato bat, da, ez? Xatu bat dekuin pelikula ikusi duzuen guztu, bat ez duzue hori tiri mugi bat zela, prinsipioz, oso arrakastatxu izan zena eta gero formato beste zine formatora pasazena eta Oskarra jaso zuen e, aktore nagusiak. Zunait, zine eh, mubia badauzka bere, badauzka bere ezaugarri bereziak, baina pantailan ikusian izateko ere ba, ba, ba, balio duen e, formatoa da. Pelikula hau, nik kuriosoa da, zer nik novela hau irakurri nuen, ez dakizuk novela hau irakurri nuen zuen, zer horiek, irakurri nuen zuen, E, nik irakurri nuen izugarri gustatu da novela laburra zan, baina niretzat sensazioak oso ondo transmititzen zituen novela bat zan. Bakar dagoa, e, eh, bat ze zubi batean erotearen sensazio hori, ez? Eh? Emakume bat, egoera batetik bestera pasatzean, na, aldaketa dena, barruko bidaia hori. Eta azken batean, bidai bat gertatzen da novelan, eta bidaia hori, bai da, barruko bidaia eta bai da, bidaia fizikoa alegia. Emakume bat, argumentoa zaitzen ez emakume bat, eta kasu honetan nagore aran buruk e, e, eh, antzesten duena, e, eh, emakume hau kartzelatik ateratzen da, eta hemen nari da bere dikotearekin izketan, alako neurri bat zui esker, ez? Ba, bueno, ba, eh, e, baimen, bueno, itzeiten du politikari bat zutin, alako amnistia moduko eh, traktu batzuk edo egin zituzten, karai batean hori gertatu zen eh, Euskal Herrian, eta emakume horiek erabakitzen du, no, akordu horiek eta zalantza horren barruan ba bueno e, erabaki politikoak ala nire bizitza utzi bere krisi barne krisia zer ez e, benetan merezi du borrokanik merezi du bai ez modu honek merezi du zalantza horrekin erabakitzen du kalera ateratzea alako, bueno ba lur jota dagoelako kalera ateratzen da eta sentitzen du sentitzen du bere familia bere bikotekideak e, ez duela, bueno, ez daudela bere erabakiaren alde, eta bakarra honetan, eta esatu bat erako plano horretan ikusten dira, zenitalak, pentsio zikin batean e, bukatzen du berak bakarrik eta e, bueno, ba, ni bakar da hori kontatzeko neukan irudien bitartez kamara jarri eta denbora nola pasatzen den bere zelda askatasuneko zepeste zelda horretan. E, zer du dago kontaktu duzu pelikula diguruz? Pelikula, eh, nire tokatu zitzen da, nire novela aktu nuenean, hau enkargu bat izan zen. Telizio espanola, kelin nahi zen, eta orduan nire produktu bat daitu zen pesan zidan. E... Pelikula... aukestu dago telizio espanolean, nire zerez, egidazu, eh, abatazio bat. Igara jartan goen kale zuzentzen ari nintzen, eta <laughs> a ber, bale, eta noiz nahi zeitea, e, eh, ja, ja, ba, ja, ja, a ber, bai, atzerako, baina zenbat bat egun daukatzen, nik lana daukat, hau ostegun batean zen, lana daukat, nik ezin dut ara, eh, a ber, zen bat, eh, ez ez, ja, aurkeztu behar dut, telizu estan ja, zen baina, a ber, zen bat egun daukat, Baina izan dezak ez datorren ezteak datorren ezteak eta ez ez ez ez datorren ezteak, eta da lanean ari nahi, alburretik enokin gara izan gara izan gara izan gara izan gara izan gara Pauli, atu, pauli! Eta, eta, orain ze jokatzen ari gara, Telebizio Espainolak benetan euskal e, produktu bat egitea, ala ez, baina zerbait aurkeztu behar diogu. Zerbait, balio duen zerbait, e, novela hau, ba, txerno, bale. Naia zu, e, eh, eta gainera, erdera zaurkeztu bat zen, nire gela uste hazia. Nen kautelik zuten gara, kira oku bertz ezaten. Horba, hartu nuen, zain, bale, ondo da. nahi nire, ez gizu bagarren e, eh, sekuentzia nire itxiko nahi zen, baina aldu nahi nire. Horban, hartu nuen, Erdurne logela, ostibal, eh, gondela dutatu nien arratxeletik dutan, sartu nintzen, ez eh, darratu nintzen gela horren, ez narri izan hartu geak, desagertu zaitezten nire bizitzatik, sartu nintzen gela batean, eta e, eh, <laughs> kontatu nintzen guztia, proiektuak se ze bizi duen. sartu nintzen gela batean, eta bukatu nuen, alako ba, borragore bat, lehenengo bertxio bat, igande gauean. Deitu nien itxe nion, eta ba, aztelenean berriz grabatzen hon barruna. Gauko amarretan deitu nien itxe nion, horra okazu. Azte dutare guztia, lorik egin pasan nuen, eta sekulako buruko minakin bukatu nien e, eh, bertxio, lehenengo bertxioa. nion, eta telebistak onartu zuen, ba, ba, aurrera egitea proiektu honekin. Proiektu honetan beste bi pelikula ere bat zeuden, beste zorion perfektuan diren lertxun direna, eta, eta bihotz bi Ramon Seiz Arritoriaren. Bueno, beste bi gidoi horiek ere egin ditut, eta gero kontatu zuzera zertatu den guztiarekin. Eh, horren, horren eh, or, aur, horren ondoren ja baiezko eman zutenean, asintzen, igarren, irugarren, laugarren, oskarren bertxe bat egiten, zeigarrena, zartearna, zartearna, Eratzeakena, amargarna eta maikara. Amaikaren bertxia egin ondore, bertxia egiten batez ere aldat, aldatzen zitzaidan estruktura. Estruktura aldetik, gutxi gara historia. Eta azkenen bukatu zen estruktura aldekin. Estruktura zen novelan agertzen da, baina novelan agertzen da, estazioa egizten denean, hemen, hemen azten da novela estazioa iristen denean, donostira e, eh, untarkat bilbora iristeko. Hau da, lehenengo. Eta hemen aurrera, eta horren ikusiko duzu ez ze, ze erabili nuen. Estazio honetan repozitzean oso gauza xelerrean, nik grabatu nahi, grabatu nahi nuen estazio batean jendez beteta, bere, bere nazmen hori e, eh, zartzeko, jakina, ez genuen dirurik e, e, hainbeste figurazio dortzeko, <laughs> eta, eta traben inian laukatu pasatzen dira behin eta berriz berdin da. Ikusten duzuen bezala, objetuek eramaten e, eramaten dute flashaketara. Eta orduan, historia kontatzen da bidai honetan. Bera, azten da, bidaiatzen Barcelonatik, biloraino novelan eta pelikulan donostiraino. Eta hor barruan, flashbacketan kontatzen da bere horreitzapen hori. Hemen da kartzelako historia bat, bere harremana, bere e, zeldako kidekin, e, eh, hau argentina garrazan eta bestea alizia da. Nik egin, arazo, bigarren arazo bat nuen, eta izan zen presioak. Alegia, euskara egitearen, ez egitearen aldeko presioak. <laughs> Kuriosa da, ez da? bueno, jaso nituen, kanpokoak eta baita barrukoak ere. Alde dut bat jaso nituen. Presioak izan ziren e, kanpoan esaten ziaten denea. Eta gota. O sea, tú puedes tener a los mejores actores todos los que quieras, es una película de la televisión española, haz con actores de Madrid, haz con primeras figuras, casting a 27 y no seas tonto y mira por tu carrera. Entonces digo, Eta ez da, ez da, ez da, Total, bera, bai, igual, igual. Eh, eh, eta ez da, egin zaiz... Nik... Eta egin zaiz, egin zaiz, egin zaiz, euskera egiteko euskera egiteko pelibiso espaniela eta euskera egiteko eukera ematen zilela hori euskera errotzen ari nola. Bere egiteko tenziaten, egizien behar dira zagero miko iztuzazu eta zuk saltzen duzu euskerazko produktora talitzezela. Kontesa nuerkez. Ez da gauza dira, eta ikusten da ez dela gau baina nik oso klaro neukan e, euskera zegin da. Eta gero oso kurioso izan, izan zen hemengo bertako jendearen e, reakzioa. Bueno, olako hemen ere beste persio mota batzuk izan dituen euskera zegitearen alde, eta hor, hiru persona izan ginen mantendu ginenak zinko. Bata zen, Televisio Espainiolako orduko zuzendaria, Manolo Perez Estremera, oso gizon, baina eh txapelak entzeko moduko bizona, oso sensible izkuntzekiko, Hemengo jende asko askoz baino sensibilizatuagoa e, eh, izkuntza minorizatuekin, Angela Migo ekoizlea eta, bueno, ideia honen eta nire. Iru horinen, klaru genuena, beste guztio da inorketzua, klaru. Eta orduan oso bidea gogorra izan zen guztiori. Eta hori oso izan zen, pelikula bukatutakoan eta segundu zuetako asko galdera berdina ingo eta horrean kontatuko eta lartzi zuetutziko galdera <laughs> eta izan zen, zergatik enuen redatu izkuntzet, ala, alegia, bizitza normaleko izkuntzetan. Zergatik enuen Barcelona gertatzen dena katalanez, e, e, e, e, e, berberaz, eta, eta protagonistek mm, beren eh, amituan euskeraz, ez da? Bueno, hori izan, nik bat, nire <laughs> berroita zortzi ordu baietan, e, eh, bueltak eman izkion, lehenengo egun hartan bueltak eman izkion, izan zen lehenengo tako gauza bat, ez da? Hau, bertsioa nola ingo dut. Oso klaro eukin nuen novela euskeraz zela, eta nik esku hartan novela bat neukan. Oso klari neukan, besta alde batetik, numeroak egin dituen. Tezan nuen, nik jartzen baditut, pertsonaiak, beren lurraldearekin lotuta, izkuntza lurraldearekin lotuta, Euskia zaterako zaite uneko amabost ogeia. Aukera bat galtzen dut. <clears throat> Euskia zerrebatzen aukera galtzen dut. Eta irugarren zen, industria, zin industria daukan, potentzia batek, estatu batu bat bezala, berak asmatu zuen zinaren industria, eta beraik aldarrikatzen dute, beraien hizkuntza, ez edo zer gauzetarako balio duela, zergatik ez duzkerak edo zerkotarako balioko. Eta orduan izan nuen, aurrela. Jazta, eh? Eratzen bizu eta galdu gaudik ez dauka lehenturik. <laughs> Batez ere, zergatik izan dut zena, nire bizu harri mingarria izan zelako jendeak hau kuestionatzea. Bai, zergatik ez duzuen? Bueno, aukera bagatzen nahi dira, deno euskeaz e, e, egitearen aukera bagatzen nahi dira. Eta ez izu harri importantea zen euskeaz, batez ere, nik aktore bezala, egile bezala, gilari bezala, nik produktuak euskeaz ikusi nahi ditu dalako. Ez da berdina. Ez da berdina Aitana Sánchez Fijonek, eta, eta laguna dut, eta asko maite dut, Aitana Sánchez Fijon protagonista izan balitz, edo, edo nagore aran dut. Ez da berdina eta kiti hartu nuzuen, nahi, baina, baina ez dauka, ez dauka kolore berdinik, ez dauka usai berdinik. Askotan egin dira esperimentuak emongo pelikulak, kanpoko aktorekin, eta oso arrotz gelditzen zaizkugu. Ez? neurri batean ez dut arnazten e, e, ba, hori kontatuta zer dira kontatzen da izan eh? galdetu nahi izan biskatitzen eh, ez harintzeko eh, kuriosoa izan zen, nagorekin esate baterako egon zen e, eh, e, eh, alako oso harreman, oso harreman polita lan irako nagore izan zen e, nire pelikula honetan zutare eta oinarria bere izan zen e, oso oso importantea proiektu honetan eta eman zuen anima jarri zion pelikulan. Arte iso izan zen zekipoa katalana genuen, badera katalan izin zuten eta guk euskera. Euskera, eta behitzen zuten e, Hiroshima eta Nagasaki. <laughs> ¿Qué pasa con Ni A ver, mira, Juan, te tengo que tratarte tan bien en Japón. Japón, mira. ¿Cuál, cuál, cuál japonés? <laughs> Perdón, yo tita, pin, ya begiradarekin e, elkar ulertzen genuen. Eh. Eta oso polita izan zen, ze, behin batean, hor leheno kontatu dizu bere bikote lagunarekin elkarrizketatzen nahi zela kartzelan, telefono hori oso grafioso izan zen, ze, esaten zion, nire den izedez, esaten zion, mutilak, ire niri ezta, eta hori momentu batean, eh, zen opera, operadoren ekipoa iru izaten dira, normalan izaten dira isinen ekipoko talerik isinen abetik irudiki begiratzen eta beti eba oso bat utzeiten dute eta nintzen dira oso txar, txar, txar, txar, txar, txar, txar, txar, txar, txar, txar, txar, txar, txar, eta osartu ziren zerbait bai desatera, torri zei, torri zei desatera. Oie, erraro suizos baskos. eta si, por? <laughs> Jo, eski, cuando os enfadáis, decís el nombre completo. ¿Qué? Porque, en un lugar qué, sí, porque que cuando se con ella, porque no, para que no cogiese las medidas, ya a las medidas decía, y ya me Mercedes. para anécdotas no, de que no ya bueno. oso, oso selebra izan zen e, probatzea. Zer astea, hasi ginen probatzen autobus barruan, eta e, genuen txoferra, atzera eta aurrea, autopistan, gora bera, eramaten gintuna. Nik, eh, mm, Barcelona pasan dituen berrogei egunetan, ez nuen Barcelona zanbatu ere egin, oza, hoteletik autopista hartara paten nintzen, bozola <laughs> bat bezala, eta oso kuriosa izan zen, ze, e, lehenengo egunean, que calor, que calor, José, choferra, José, por favor, es que no está, no, no, está puesto la aire acondicionado, pero es que no puede funcionar, no es que fuera hace mucho calor y fuera hace mucho calor, también a mi Diego me ahí se oculta, funciona, José, esto es otra cosa, que es que no funcionaba, joder, orduan pasaren ditu, lehenengo bi eguna, baina izarri pazetan, nagoren e, makiaka en eutxi, eta y E, yo con aldatu behar nintzen. E, hau da, dikotearekin gaztelan bizan izan duen e, eh, estena, novelatik, novela nahiko errespetatu nuen, nahiko ez, asko errespetatu nuen, e, nahiko fidela izan nintzen novelari, bat oso edarra eta, eta hori eta bueno, bat, bat, bat, bat, da. Le damos contacto a zerbait señora autobús está haciendo. bai, e, bai, bota, eh, bai, autobus estazioan zidan, autobus estazioan, bai, e, e, ez nolkan, ez nolkan, e, jenderi, bai, figuratzea, bai, autobus bat betetzea, suposatzen du, jenderzak pila. erdoan, laukatu, eta laukatu ik, da zerte pasatzen dira leku berdinetik, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ez berdin basuna novela eta pelikulen artean, eh, no son ya tira, ara... Ez, nik nolkan ara, nolkan ara batez ere ziren. Novela bere barne pentsamentuak dira. Eta nik barne pentsamentu egin lidia jarri behar nire. Eta hor zen, karo, konfrontatu behar nire. Zaterako, eh, bakarrik sentitzeak